Van al die wilde dieren wat die Heere God gemaakt het, was die slang die skelmste en achterbokste. Op een dag probeer hij die vrouw uit oor jy dier vir haar te sê, ek hoor jylle mag nie van die bome in die tuin eet nie. God het geloof vir jylle so gesê, of hoe, nee, het die vrou die slang vinnig in die rede geval, ons mag van al die bome in die tuin eet. Dit is net van daar die boom in die middel van die tuin waarvan ons niet mag eet nie. God het uitdrukkelijk gezegd, moet nie daarvan eet nie, moet nie eers daaraan raak nie, as dit gebeur, sal jylle doodgaan, die slang het echter gesê, onsin, jylle sal dit doodgaan nie, God is net bang, hy weet as jylle daarvan eet, sal jylle wel gaan en sal jylle soos hy word. Jylle sal dan goed en kwaad uit mekaar kan ken, die vrou begin te twyfel, sy kyk naar die boom en sien hoe mooi dit is en hoe lekker die vruchte lyk. Als zij daarvan eet, zou zij baie dingen te weten komen. Versichtig steek sy toerhand na die vrug uit. Sy pluk dit en begin eet. Sy pluk nog een en gee dit vir haar man. Hy het dit ook geëet. Skielik het hulle oog opgegaan. Voor die eerste keer ontdek hulle hulle is kaal. Skam skam grijp hulle toe paar vye blare, werk dit aan mekaar vast en maak vir hulle kleren. Ten sononderse kant het die Heere God in die tuin rondgeloop. Toe hulle omhoor, het hulle bang geword en tussen die bome vir hom gaan wegkruip. Die Heere God moest toen na die mens roep en sê, waar is jij? Die mens het verleer geantwoord, hier is ik. Toe ek hoor is hier het ek bang geword, want ik is moskaal. Toe het ek weggekruip, die Heere God vraag toe vir die mens, wie het jou vertel dat jij kaal is? Of het jy van die verbode boomse vruchten geëet? Die mens sê toe, dit is alles die vrouwse skuld. Die eindste vrouw wat u mij gegee het, het mij van die boomse vruchten gegeerd. En ek het dit geëet, die Heere God vraag toe vir die vrou, hoekom het jy dit gedoen? Sy het geantwoord, dit is die slangse skuld. Hij het mij om die bos geleid, toe het ek van die vruchten geëet. Die Heere God sê toe vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek. Van al die wilde dieren, ja, van allemaal in die dierenwereld zal dit met jou die heel slechtste gaan. Op jou maag zal je zeil en stof zal je het jou hele leven lang. Ik maak jou en hier die vrouw bitter vijanden van mekaar. Je nageslag en haar nageslag zal mekaar raad. Hulle zal altijd proberen om je kop plat te trap. En je zal hulle aan die hakskeen wil bijt. Voor die vrouw het hy gesê, wanneer jou kinders geboren wordt, zal jou pijn ondraaglijk wees. Elke kind zal in die allergrootste pijn geboren worden. Je zal ook altijd naar jou man blijven verlang, hij zal jou oorheers. Voor die man het hy gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en van die verbode vruchte geëet het, sal die grond vervloek wees terwille van jou, jy sal jou leven lang bitter hard moet werk. Niks groei van nou af meer van self uit die aarde nie, as iets wil oes, sal jy hard, baie hard, daarvoor moet werk. En dan zal daar ook nog ooral doorings en onkruid groei, jy sal die planten van die veld moet eet, met zweet en met harde werk zal jy leven uit die grond moet maak so sal jy moet aanhou totdat jy dood is, totdat jy geword het soos die stof waaruit jy gemaakt is. Onthou, jy is van stof gemaakt en een dag sal jy ook maar weer net stof word. Die man het sy vrou Eva genoem, want uit haar is al die latere geslachte mensen geboren. Die Heere God het toe vir Adam en Eva kleren van vel gemaakt en dit vir hulle aangetrek. Toe het God gesê, die mens het amper soos ons geword hy weet nou wat die verschil tussen goed en kwaad is. Nou moet hy net nie ook nog die vruchten van die boom van die lewe eet nie, want dan leef hy voor altijd. Daarom het God om uit die tuin van Eden weggejaag. Hulle is elders die grond gaan bewerk, diezelfde grond waaruit hulle gemaakt is. Nadat hulle uit die tuin weg is, het die Heere God engele met vlammende zwaarden aan die ooste kant van die tuin van Eden geplaas. Hulle is die boom oppas wat voor altijd leven geeft.